Քաղաքագետի ամբյոնից ելույթ է ունենում քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ Բարեկամներ, այսօր մեր զրույցի թեման Արցախ-Հայաստան կյանքի ճանապարհն Ադրբեջանի կողմից արգելափակելու հերթական սադրանքի փորձն էր միջադեպի բարոյե հոգեբանական եւ ռազմաքաղաքական դրդապատճառների համատեքստում։ Եվ այսպես օրերս կոնկրետ դեկտեմբերի 3-ին Ստեփանակերտ Գորիս Մայրուղու Շուշին շրջանցող հատվածում դեպի Քարին տակ գյուղ տանող ճանապարհի հատման կետում տեղի ունեցել բավական աղմկահարույց միջադեպ։ Ինչպես հայտնի է, Մայրուղին, որ առավելապես հայտնի է որպես Լաչինի Միջանցք, որպես Արցախը Մայր Հայաստանին կապող կենքի ճանապարհ, 2020 թվականի աշնանային պատերազմից հետո Համաձայն նույն թվականի նոյեմբերի 9-ի Մոսկովյան հերրակողմ հայտարարության հաջորդ իսկ օրվանից նոյեմբերի 10-ից առ այսօր գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի խաղապահ զորախմբի վերահսկողության ներքո։ Եվ ահա այդ օրը կրկնում եմ դեկտեմբերի 3-ին ժամը 13-ի սահմաններում քաղաքացիական հագուստով մի խումբ ադրբեջանցի տղամարդիկ Շուշիից իջել եւ անսպասելի արգելափակել են Մայրոհին, որպես թե բողոքի նշան Բաքվում շրջանառվող արտահայտությամբ ասած Ղարաբաղի տնտեսական գոտում, այսինքն Արցախի հանրապետությունում, իբր թե տեղի ունեցող բնապահպանական բնույթի խախտումների կապակցությամբ որոնք խիստ բացաբար են անդրադառնում ողջ տարածաշրջանի կենսոլորտի վրա։ Մինչ այդ հավանաբար տեղյակ եք համապատասխան հայտարարությամբ հանդես էր եկել Ադրբեջանի էկոլոգիայի եւ բնական պաշարների նախարարությունը, ընդ որում հատուկ ընդգծելով նաեւ թե իբր հանքավայրի շահագործումն ապօրինի իրականացվում է Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքի ընդերքում։ Հասկանալի է, խոսքը վերաբերում է Մարտակերտի շրջանում գտնվող Կաշենի լեռնահանքային համալիրում պղնձամոլիբդենային հանքանյութի արդյունահանման եւ այն վերամշակելու նպատակով դեպի Հայաստան փոխադրման պայմաններին։ Հիշեցման կարգով նշեմ, որ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի թուրք-ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով հանքավայրը, որը շահագործում է Valex խմբի ընկերությունների մեջ մտնող Base Metals Park բաժնետիրական ընկերությունը, ստիպված էր ժամանակավորապես դադարեցնել այդ աշխատանքները։ Բանն այն է, որ թեև Կաշինի հանքն ու հարստացուցիչ ֆաբրիկան պատերազմի ավարտին մնացել են Արցախի տարածքում, սակայն Ադրբեջանի վերահսկողության տակ էր անցել հանքավայրի Պոմպակայանը, առանց որի հանքը շահագործվել չէր կարող։ Օգտագործման հետ կապված ենթակառուցվածքների խնդիր էր առաջացել, որը ժամանակի ընթացքում հաջողությամբ լուծվեց եւ հանքավայրը շարունակեց աշխատանքը։ Տեղեկանքի համար նշեմ, որ ժամանակին այս ընկերությունը շահագործել է նաև Կաշենից մոտ 40 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնող Դրամբոնի Պայինց ոսկու հանքավայրը, որը նույնպես մնացել է Արցախի վերահսկողության տակ։ Բես Մետոսն սկսել է այն շահագործել 2002 թվականից, որից 10 տարի անց արդեն ակնհայտ էր, որ հանքային պաշարներն այդտեղ սպառվում են։ Եվ Վալեքսնի դեմս Բես Մետոսի հանքարտնաբերությունը տեղափոխել է Կաշեն։ Հանքը սկսել է շահագործվել 2013 թվականից։ Տարածքը, որտեղ իրականացվում է արդյունահանումը, ընդգրկում է Մարտակերտի շրջանի Վարդաձոր գյուղը։ Անմիջական հարևանությամբ են գտնվում Ճանկաթախ, Ներքին Հորաթախ, Ծաղկաշեն, Կուսապատ գյուղերը։ Տեղեկանքի համար նշեմ նաև, որ Base Metals ընկերությունը Արցախի խոշորագույն հարկատուն է, Ինչպես տեղեկանում ենք Արցախի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի հրապարակած Արցախի խոշոր հարկատների ցանկից, նախապատերազմյան 2019 թվականին Բես Մետասն Արցախի պետական բյուջեը վճարել 18 միլիարդ 700 միլիոն դրամի հարկեր։ Այնմացան համար նշենք, որ Արցախի երկրորդ խոշոր հարկատուն նշված տարում եղել է Արցախ բանկը՝ մոտ 3 միլիարդ 200 միլիոն դրամի հարկերով։ Կաշենով հանկանյութի արդյունահանումը եւ փոխադրումը Հայաստանի հանքահարստացիչ ձեռնարկություն փաստորեն իրականացվում է տարիներ ի վեր, խստորեն պահպանելով միջազգային բնապահպանական կանոններն ու նորմերը։ Այսինքն այդ գործընթացը որևէ անգամ դույզն իսկ վտանգ չի ներկայացնում ինչպես տվյալ տեղանքի, նույնպես է մանավանդ տարածաշրջանի կենսոլորտի համար։ ի հաստատումն այդ անժխտելի իրողության Արցախի հանրապետության բնապահպանության կոմիտեն նույն օրը հանդես է եկել հայտարարությամբ անդրադառնալով ընդերքի եւ բնապահպանական հարցերի վերաբերյալ ադրբեջանական շահարկումներին։ Արցախի հանրապետության ընդերքը մասնավորապես նշվում է հայտարարության մեջ պետության բացառիկ շեփականությունն է, որն օգտագործում է բնապահպանական եւ սոցիալական պատասխանատվության միջազգային առաջադեմ չափորոշիչներին համապատասխան։ Այդ չափորոշիչների շրջանակներում Արցախի հանրապետությունը հոգ է տանում իր բնակչության առողջության ու բնության պահպանման մասին, չնայած միջազգայինորեն չճանաչվածությամբ եւ հակամարտությամբ պայմանավորված տարբեր դժվարություններին։ Միջազգային մակարդակի փորձագետների ներգրավմամբ մեր պարբերական ուսումնասիրությունները որևէ նշանակալի բնապահպանական ռիսկեր չեն արձանագրել ընդերք օգտագործման հետ կապված ըստ անհրաժեշտության ձեռնարկելով կանխարգելիչ միջոցներ մեջբերման ավարտը։ Թե որքան անսպասելի կամ սպասելի էր մայրուհու այսպես կոչված հանրային ուժերով արգելափակման այդ միջադեպը, կարծում եմ, կարելի է դատել հիմք ունենալով վերջին շրջանում խնդրի հաճախակի արծարծումները ադրբեջանական քարոշչամեքենայի լրատվական հոսքում։ Այն մասին, թե անջատողական ուղի բռած հայերը ճակետների մեջ ասած փաստորեն ապօրինաբար կողոպտում են Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածք հանդիսացող Ղարաբաղի տնտեսական գոտու ընդերքը։ Ընդ որում հանգամանալի, ընդཐոփ միջև մշտական բնակության հասցեների ներկայացմամբ նշվում են այսպես կոչված կողոպտիչների անուն ազգանունները։ Վալեքս ընկերությունների խմբի նախագահ Վալերի Մեժլումյան, Արցախի հանրապետության լեռնահանքարտադրության ոլորտի ամենախոշոր Base Metals ընկերության գլխավոր տնօրեն Արթուր Մկրտումյան, դրանց արտասահմանյան գործընկերներ, որոնց իբր թե շահառու փայտերերի իրավունքով վերջերս աշխարհվա աշնան սկզբներին միացել են նաև Արցախ տեղափոխված ռուսաստանցի միլիարդատեր ներկայումս Արցախի հանրապետության պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը եւ ռուսաստանյան խաղապահ զորախմբի հրամանատար գեներալ մայոր Անդրեյ Վոլկովը եւ որ Ադրբեջանը բոլոր միջոցներով չպետք է թույլ տա շարունակվի իր ինքնիշխան տարածքի այդ ավանդալանը։ Ինչ խոսք, կարելի է այս ամենը համարել հոգեկան շեղումներով տարապող հիվանդի զառանցանք կամ ավելի կոպիտ ասած լկտի վայրահաչություն։ Բայց իրականում մայրուղու արգելափակման սադրիչ միջադեպը տարաթիրախ ծրագրավորված գործողություն էր՝ ուղղված նախ հերթական անգամ Արցախի բնակչության ահաբեկմանը եւ խոշապային մտորտի առաջացմանը մեր հանրության շրջանում, ապա ռուսաստանյան զորախմբի խաղաղապահ առաքելության դուրս մղման Արցախից կամ նվազագույնը այդ առաքելության նկատմամբ ադրբեջանական վերահսկողության հաստատմանը, այնուհետև Միջազգային բնապահպան կառույցների ուշադրության սևեռմանը իրականում ոչ մի կերպ գոյություն չունեցող, այսինքն միանգամայն շինծու բարիզբոնի մասով մատից ծծած խնդրի վրա։ Ինչ խոսք, Թվարկած թիրախներից առաջինը Արցախյան հանրության շրջանում վախի ու խոչապի առաջացումը, ինչպես որ Բաքվի նախորդ սադրանքների դեպքերում էր, այս անգամ եւս չգործեց այլ կերպ ասած եւ եւս եղավ։ Արցախահայությունը բնականաբար փոքրինչ անհանգստանալով հանդերձ դարձալ չերերած ու պահպանեց իր հոգեկան հավասարակշռությունը եւ վստահ, որ դա նույնպես ճշնամու անցողիկ սադրանք է, այսպես ասած, շանտեղ չդրեց նրա այդ վարմունքը։ Փոքրինչ այլ է պատկերը երկրորդ թիրախի պարագայում։ Ադրբեջանցի շագերտների մեջ ասած բողոքավոր բնապահպանների հետ դժվար չէ կռահել, որ դրանք իրականում բռնազավթված Շուշիի ադրբեջանական կայազորի զգեստափոխված սպաներին անձամբ բանակցում էր խաղապահ զորախմբի հրամանատար գեներալ Սերույթին քաշ գետակցելով, որ այդ, այսպես ասած, բողոքի ակցիան ուղղված է նաև Մոսկվայի եւ Լեռնային Ղարաբաղում նրա խաղապահ առաքելության դեմ, ինչպես նաև կարևորելով մայրուղում ավտոմեքենաների խցանված երթևեկությունը շուտապույտ կարգավորելու հրատապ անհրաժեշտությունը, նա առաջարկեց բանակցությունները շարունակել իր հրամանատարական կետում Շեղանի շուրջ, ինչին համաձայնեցին ադրբեջանցի բնապահպան զինվորականները։ Արդյունքում մոտ 3 ժամ անց ճանապարհը վերստին բացվեց ավտոմեքենաների ազատ, անարգել երկով երթևեկության համար։ Իսկ թե բանակցող կողմերն ինչ համաձայնության եկան, ոչինչ չհաղորդվեց հայկական լրատվամիջոցներում։ Բայց քանով որ այս աշխարհում ոչինչ գախտնի երկար չի մնում, կամ այլ կերպ ասած, մախատպարկի մեջ չես ཐակցնի, ուստի շատ շուտով բացվեց նաև այդ համաձայնության գախտնիության շղարշը։ Ըստ որում բացվեց անմիջապես Բաքվի լրատվամիջոցների մատուցմամբ։ Ըստ այդ լրատվության պարզվում է, որ բանակցությունների արդյունքում համաձայնություն է կայացվել մշակել բնապահպանական վերահսկողության հատուկ ճանապարհային քարտեզ, ինչպես որ Սարսանգի ջրամբարի ջրային պաշարների համատեղ օգտագործման պարագայում է, ըստ որի ադրբեջանցի բնապահպաններին այսուհետ թույլատրվի բնապահպանական վիճակի դիտարկումները իրականացնել խնդրո առարկա տեղանքում, այսինքն Մարտակերտի շրջանի Ծաղկաշենի լեռնահանքային դաշտում կամ թե նույնը Կաշենի հանքավայրում։ Արդյոք համաձայնեցված է դա Արցախի հանրապետության քաղաքական ղեկավարության հետ։ Դժվարանում եմ ասել, դեռ չէ թեկուզ քանից է մեզանում ամենաբարձր մակարդակով հայտարարվել, որ հանրապետության իշխանությունները եւ խաղապա առաքելության ղեկավարությունը մշտական համագործակցության մեջ են գտնվում եւ բարբերաբար կատարում են տեղեկատվական փոխանակություն անհրաժեշտության դեպքում փոխադարձաբար համաձայնեցնելով ցակած հիմնախնդիրների հնարավոր լուծումները։ Արդյոք բացառություն էր այս վերջինը կապված ադրբեջանցի շագետների մեջ ասած բնապահպան մասնագետների կողմից Արցախի տարածքում կենսոլորտի վիճակի վերահսկողական ստուգումների իրականացումը թույլատրելու հարցի հետ։ Գիտեմ միայն, որ Արցախի բնապահպանական ոլորտը հակեսած է թե համապատասխան լաբորատոր սարքավորումներով եւ թե մանավանդ փորձառու մասնագետներով ովքեր ամենօրյա վերահսկողությամբ հստակ առանց բնապահպանական բնույթի որևէ խախտման իրականացնում են այդ գործառույթը ինչպես հանրապետության բնապահպանության կոմիտեն հավաստում է վերահիշալ հայտարարության մեջ մեջբերում եմ Արցախի օրենսդրության շրջանակներում կատարված ցանկացած ուսումնասիրության արդյունք վերահաստատելու է բնապահպանական չափորոշիչների պահպանումը։ Ավելին, Արցախի հանրապետությունը պատրաստ է նույնիսկ միջազգային փորձագիտական ֆորում հրավիրել բնապահպանական ռիսկերը լրացուցիչ գնահատելու եւ համակարգը բարելավելու նպատակով մեջբերման ավարտը։ Բայց փորձենք ենթադրել, Հնարավոր է, որ խաղապահ զորախմբի հրամանատարի նստավայրում կայացած բանակցության արդյունքում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել նաև այն մասին, թե Արցախի բնապահպանների ուսումնասիրությունների արդյունքներն այսուհետև կներկայացվեն նաև գեներալ Վոլկովին, իսկ վերջինս իր հերթին իհարկե սեփական կամեցողությամբ Ադրբեջանի բնապահպանության ոլորտի կառույցներին։ Թեկուս որքան հիշում եմ, նման հանձնարարություն ամրագրված չէ ոչ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի, ոչ 2021 թվականի հունվարի 11-ի եւ նոյեմբերի 20-ից երրակողմ հայտարարություններում, ոչ էլ Լեռնային Ղարաբաղում ռուսաստանյան զորախմբի խաղապա առաքելության մանդատում։ Փոխարենը իմ դիտարկմամբ այդ համաձայնությունները, եթե իրոք այդպիսիք եղել են, որոշակի վտանգներ են պարունակում մեզ համար հազիվ թե կարելի է սպասել, թե ադրբեջանցի մասնագետներն իրենց ուսումնասիրությունների հիման վրա կազմված հաշվետվություններում երբևէ թեկուզ միայն մի անգամ ճշմարիտ իրականությանը համապատասխանող առարկայական գնահատական կարող են ձևակերպել հանքարտնահանման արդյունքում Կաշենի հանքավայրի եւ շրջակա տարածքներում տիրող բնապահպանական իրավիճակի մասին։ Դրանք անկասկած ներկայացնելու են կենսոլորտի խեղաթյուրված պատկերը, ինչպես դա հետևողականորեն նպատակասլաց արվում է մեր տարածաշրջանի պատմության, նյութական եւ ոչ նյութական մշակութային ժառանգության, ժողովրդագրության վիճակի, Արցախյան հիմնախնդրի պատմակաղաքական եւ պատմաիրավական հանրահայտ եւ անժխտելի հիմքերի, Արցախյան շարժման իրական դրդապատճառների եւ շատ այլ առանցքային խնդիրների կապակցությամբ։ Եվ ապա ադրբեջանցի մասնագետների մշտական կամ պարբերական ներկայությունը մեր հանրապետության տարածքում անպայման եւս մեկ լրացուցիչ աղբյուր կհանդիսանա ճշնամու կողմից ռազմական հետախուզության իրականացման համար ճշտ որոշելու համար պաշտպանության բանակի անձնակազմի քանակը, դիրքերն ու սպառազինության հասիչանը, ինչու՞ չէ, նաև ռուսաստանյան խաղապահ զորախմբի ստորաբաժանումների տեղաշարժերը, ռազմատեխնիկական հակեցվածության մակարդակը, առասարակ բարձելու համար հետախուզական բնույթի շատ այլ խնդիրներ, որոնց գաղտնի պարունակները բնականաբար անհայտ են լայն հանրության համար։ Մի տեսակ այն տպավորությունն է ստեղծում, թե խաղապահ առաքելության հրամանատարական գետում ձեր գրված այդ համաձայնությունը Եթե, ինչպես տեղեկացնում են Բաքվի լրատվամիջոցները, իրոք նման պայմանավորվածության են հանգել բանակցող կողմերը, եւս մեկ փարուխ ու քարագլխի բարձունք, եւս մեկ բերձոր ու աղավնո է դառնում մեզ համար։ Ինչ վերաբերում է միջազգային բնապահպան կառույցների ուշադրության սևեռմանը, կրկնում ու շեշտում եմ, իրականում ոչ մի կերպ գոյություն չունեցող, այսինքն միանգամայն շինծու բարից բունի մասով մատից ցած խնդրի վրա, ապա Բաքուն միանգամայն վստահ է, որ այդ կարուսների ներկայացուցիչները անգամ խիստ ցանկության դեպքում դժվար թե կարողանան երբևէ ժամանել եւ անմիջապես տվյալ տեղանքում ստուգել իրավիճակը։ Այո, հենց այդպես հենց պաշտոնական Բաքվի իսկ կամայական կամեցողությամբ երբևէ համենայն դեպս մոտ հեռանկարում դա թույլ չդրվի նրանց։ Ինչպես որ Բաքուն թույլ չի տալիս ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի միավորված ազգերի կրթական, գիտական եւ մշակութային կազմակերպության մասնագետների ստուգողական այցն Արցախ ուսումնասիրելու համար 44-օրյա պատերազմի ընթացքում եւ հետո բռնազավթված տարածքներում ադրբեջանական զորքերի իրականացրած վայրագությունները հայկական պատմամշակութային ժառանգության նկատմամբ եւ կամ ինչպես մինչ այդ արգելել է այդ կազմակերպության պատվիրակների մուտքը Նախիջևանի ինքնավարության տարած դիտարկելու համար հազարավոր խաչքարերի, եկեղեցիների ու վանքային համալիրների որպես հայկական հետքի ոչնչացման ողջ ռոբերտական համապատկերը։ արկյանշել նաև, որ Շուշիի մատույցներում մայրուղու արգելափակման իբրտե հանրային փորձը, իսկ իրականում պետականորեն կազմակերպված սադրանքը, ըստ էության, եւս մեկ կարևոր նպատակ է հետապնդում կապված Սյունիքի տարածքով դեպի Նախճեվան տրանսպորտային միջանցքի բացման ադրբեջանա-թուրքական տանդեմի առայժմ ցախողող նկարտումների հետ։ Այդ փորձը փաստորեն կարելի է դիտարկել որպես հերթական սպառնալիքի դրսևորում Հայաստանի նկատմամբ։ Այն է, Եթե Երևանը թույլ չտա բացել Սյունիքին Միջանցքը, ապա Ադրբեջանը բոլոր ջանքերը կգործադրի Լաչինի Միջանցքն ընդմիշտ փակելու համար, դադարեցնելով Հայաստան-Արցախ համակային հաղորդակցությունը։ Ինչ խոսք, այդ կարճաժամկետ նպատակին է հետամուտ իբր թե Լաչինի Միջանցքով Հայաստանից Արցախ զենք ու զինամթերք ուղղադրելու ներդերյալ պաշտոնական Բաքվի շարունակական բարբաճանքները։ Արցախի եւ Հայաստանի պաշտպանական դիրքերի ուղությամբ բարբերաբար արձակվող քրակահերթերը տարբեր զինատեսակներից։ Մերձակա հայկական բնակավայրերի ու յենթակառուցվածքների, ինչպես նաև հարակից դաշտերում ու այգիներում գյուղատեսական աշխատանքներ կատարող խաղաղ բնակիչների թիրախավորումը։ Իսկ հերահար նպատակը որ նույն ախորում միասին որոշում են Բաքուն եւ Անկարան, նախ Արցախի հայաթափումն է, ապա եւ հայ ժողովրդի բնաջնջումը Հայաստանում եւ ընդհանուր առմամբ հարավկովկասյան տարածաշրջանում ի շարունակումն արեմտյան Հայաստանում եւ Օսմանյան Թուրքիայի հայաբնակ տարածներում, ապա եւ արևելյան Հայաստանում եւ արեմտյան Մերսկասպեի տարածաշրջանում 1915-1923 թվականներին իրականացված հայոց ցեղասպանությունը։ հայ ժողովրդի արժեվ սարացած այդ եւ մյուս այլ մարտահրավերները ինչ խոսք, առավել քան սպառնալի ու վտանգահարույց են։ Բայց հիշելով պատմության դասերը, չմոռանանք, որ մեր ժողովուրդն իր բազմադարյա պատմության ողջ ընթացքում քանիցս առերեսվել է գոյութենական բնույթի առավել սարսափազդու սպառնալիքների հետ, սակայն արտակուստ օրհասական թվացող բոլոր այդ խառնակ իրավիճակներում էլ ազգս հայոց ապավինելով Աստծո հռնանքին ու սեփական ներուժին կարողացել է համախոհ զորությամբ հարատեվության իր ուղին գտնել իշահ ներկա ու գալիք սերունդների։ Հավատանք, որ ներկայիս ցաներ իրավիճակն անիլանելի չէ եւ անցողիկ է նույնպես ուղղա օրը դարձյալ մերը կլինի։ Մենք դեռ անելիք ունենք եւ ասելիք ունենք այս մեղավոր աշխարհին։ Եվ ինչ։ Այո, ասենք ամեն